الفجر كلما فتح زهر أو سرى في الكون عطر كلما هرب طير في الربا أو لح فجر كلما فتح زهر أو سرى في الكون عطر أذكر الأرض السليمة أذكر الأرض السليمة أذكر الأرض السليمة الله te vida. riječi na kojima opstoje zemlja i nebesa, robovanje samo Allahu, riječi koje prihvata priroda svih stvorenja, riječi na kojima je utemeljena vjera, određena kibla i isukane sablje borbe na Allahovom putu, riječi koje vode Allahovom zadovoljstvu, riječi kojima je Allah obavezao sve ljude, riječi spasa, riječi islama, ključ vrata dženneta. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun Hvaljen neka je on i vrlo visoko iznad onoga kako ga oni opisuju. On je stvoritelj nebesa i zemlje. Otkud njemu dijete kad nema žene? On sve stvara i samo on sve zna. To vam je Allah, gospodar vaš.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 Poštovani slušalci, nastavljamo naša druženja u kontinuitetu sa vama putem frekvencija radija 105.3, 107.2 FM stereo i putem internet stranice na web adresi www.naba.ba. a pitanje serijala ispravnog vjerovanja i načina približavanja Allahu te bareke veteala, pokornosti istom i robovanja Allahu te bareke veteala upravo učeći kroz kuransko-hadijske tekstove, odnosno pojašnjavajući određene teme u društvu sa vjerskim autoritetima koji su sticali svoje znanje na svjetski priznatim islamskim univerzitetima širom svijeta, poštovani slušalci, otvaramo i večerašnje druženje. تصافينا وصلنا اخوان Večeras govorimo o islamskom stavu spram razilaženja u islamu s jedne strane i s druge strane po pitanju novotarija u našoj vjeri. Zasafina, usurna, Kakva je razlika kod razilaženja pojedinih meseba, odnosno određenih islamskih pravnih škola s jedne strane u odnosu na ono što se zove Bida, odnosno Novotarija, poštovani slušalci, već razjašnjavamo ovo kroz serijal Ispravno vjerovanje u društvu sa autoritetom Hafizom Jusufom Barićićem, čovjekom koji je završio Gaziju Hustrebego u medresu u Sarajevu, potom arapski jezik e, na univerzitetu u Medini, a nakon toga i specijalističke studije iz oblasti Kirajeta i Tefsira na univerzitetu, takođe u gradu Allahovog poslanika, sallahu alihi veselam, Medini, čovjeka koji je obavio zažnu korekturu i stavio svoj potpis na štampu, pola miliona mushafa, tiraž koji je omogućila, odnosno obezbijedila za sve nas bošnjake, kraljevina Saudijska Arabija. Medina, poslušat ćemo ovo izlaganje suštinski bitno za svakog od nas poštovanih slušalci, nakon toga imate mogućnost da dobijete dodatna pojašnjenja e, naravno e, koristeći dva telefonska broja, a oni su 061778131 i 061772093 na spomenute broje telefona imate mogućnost da pišete vaša pitanja u video SMS poruka pošaljete ista, mi ih pročitamo i inšallah pokušamo da damo u okviru roka predviđenog za našu emisiju odgovore na iste. I prije nego predavamo riječ našim večerašnjim gostu predavaču Hafizu Jusufu Barićiću, poštovani slušalci, za kratko da čujemo ko su sponzori serijala Ispravno vjerovanje. نمشي دربنا بسلام صفينا Sponzori serijala Enter Digital, prodavnica mobilnih telefona i kompjuterske opreme. Najšira ponuda i najpovoljnije cijene. Enter Digital, Kujundžiluk 14, Baščaršija, Sarajevo. 061 416 222. Autoškola, svjetlosni znak, obuka za vozače B i C kategorije. Stupsko brdo, Sarajevo. 061 913 555. Posebna pogodnost za pokrivene sestre. Žena, instruktor. Autoškola, svjetlosni saglasni znak Sarajevo. Vračo DOO, preduzeće za proizvodnju promet i usluge, zanatski centar Sebilj Visoko. Emanet DOO Zenica i njihova najnovija knjiga autora Mohameda Jusića, islamistički pokreti Emanet DOO Zenica. Studio za medijsku produkciju Sebil DOO Zenica. Slastičarna Rimi u ulici Edhema Eke Džumhura 23. Široka ponuda kolača 033 636 581 Slastičarna Rimi Iliđa Sarajevo. Firma Mobitrend sa svojim radnjama u Žepču, Zavidovićima i Maglaju. Široka ponuda, mobilni telefoni, računari, digitalne kamere 061 747 287 ili na web sajtu www.mobitrend.net ili com firma Mobi Trend. Firma Pčelica Medina, braće Šeper, Zenica koja se bavi proizvodnjom i prodajom pčelinih proizvoda sa prodajnim mjestima u Sarajevu, Visokom, Zenici i Travniku. Firma Pčelica Medina 061 265810. Frutela Sokovi, 15 godina bosanski proizvod. Domaće je najbolje Frutela Sokovi. Burekđinica i Čevapđinica Vogošća nudi sve vrste pita i jela sa roštilja. Kućna dostava na području općine Vogošća. 033-432-191. Burekđinica Vogošća. Island Trans, DOO Kiseljak, međunarodni i unutrašnji transport. Island Trans, 061 543 9. Halal mesnica Iman u neposrednoj blizini džamije Kralj Fahd u Sarajevu, Mojmilo 061 141 959 halal mesnica Iman Sarajevo. Izdavačka kuća Esumne i njihove najnovije knjige autora šehul Islama Ibn Tejmije, veličanstveno pravilo i robovanje, kao i knjige Fetve i Mama dvaju harema i zašto klanjati. Izdavačka kuća Esumne 061 778 131 Aščinica Šeher 7 i trgovinska radnja Dan i noć Hrasno Sarajevo 061 138 171 Samostalna zanatska radnja Alni Donje Moš oštre, vrši usluge vulkaniziranja, balansiranja, pranja, vozila, zamjene ulja i podmazivanja. 061-986-411 Almi Donje Moštre Islamski trgovački centar Hamzibeg nudi širok izbor svih vrsta odjeće i hijjaba na adresi u ulici Hifsi Bjelavca 138 stup Sarajevo 061 153 218 Islamski trgovački centar Hamzibeg Sarajevo. GSM Kraljevac sve na jednom mjestu za vaš mobitel. GSM Kraljevac Visoko 061 755 225. Kutubhana Innehul Hakvam predstavlja dva dijela autora Suleimana Omera El Eškara knjigu Vjerovanje u Allaha u svjetlu Kur'ana i Sunneta i knjigu Poslanici i objave u svjetlu Kur'ana i Sunneta kućna dostava 061 778 131 Kutubahana Innahul Hak Vrtić Nemal u ulici Lukavička cesta 15B Sarajevo 061 922 444 Vrtić Nemal Sarajevo islamski omladinski časopis Saf. Provjerite zašto se sve više čita. Najtiražnije islamsko glasilo na Balkanu. Islamski omladinski časopis Saf. Soba na Paltalku Islam put do dženeta vam nudi predavanja uživo svaki dan. Takmičenje u učenju Kur'ana i kviz. Svaki dan uživo na Paltalku Soba Islam put do dženeta. Generalni pokrovitelj, donator i sponsor je izdavačka kuća Bookline DOO Sarajevo i njihove najnovije knjige autora Ibn Kajim Kaima El Džauzije, Raudetu Muhibbin, Uvođenje zaljubljenih u vrt ljubavi i Uddetu Sabirin, knjiga uputa za strpljive i zahvalne, kao i knjiga imama En Nevevija El Elkar, zbirka vjerovjesnikovih dova i zikrova.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 Raduje nas da večeras možemo govoriti o temi vezanoj za razilaženje kod muslimana ili uopšte razilaženje koje se javlja među ljudima obzirom da čovjek živi i oko sebe ima različite osobe koje mu predstavljaju poimanje života i dina i na takav način čovjek tragajući za pravim putom često se pita šta je to istina, a šta nije u svemu tome. Kad je u pitanju hilaf i razilaženje među ljudima, moramo istaknuti temelj i postavku glavnu kad je u pitanju hilaf među ljudima, a to je poimanje čistog vjerovanja. Da su iskreni robovi koji su spoznali šta je to pravi put po pitanju akideta i nečega što je vezano za čisto vjerovanje bili istoga pravca. Tako da su svi poslanici, alihim salatu wasalam, odgajali čovječanstvo da ispravno pojmi vjeru u stvoritelja subhanahu wa ta'ala i kad je u pitanju ono što je Đelle Še'nu rekao vezano za gajbijat, za stvari koje su nam skrivene na određen način, po pitanju vjerovanja onaj svijet, u meleke, i sve ono što čovjek nekada svojim razumom nije u mogućnosti dokučiti al iman vjera u srcu roba koji prizna Allaha subhanahu wa ta'ala i njegova poslanika po tim pitanjima nema mjesta da čovjek ičtihad čini nego je dužan da se u potpunosti preda i prihvati Allahov govor u skladu sa onim što kaže Đelle Ženu i da ni najmanje ne sumnja u vijesti koje Allah subhanahu wa ta'ala iznosi tako da pit, po pitanju vjerovanja al umma koji sledbenici Muhameda sallallahu alejhi ve sellem nisu dolazili u sukob po pitanjima akideta znači pitanja vezana za onaj svijet pitanje vezana za proživljenje i slično u tim i takvim pitanjima al akida al islamije islamsko poimanje islamsko vjerovanje obuhvata sve muslimane i objedinjuje tako da nisu govorili na Allaha subhanahu wa ta'ala ono što nisu znali po pitanju vjerovanja u stvoritelja subhanahu wa ta'ala a u svemu onome što je gospodar subhanahu wa ta'ala obavijestio svoje robove to su čvrsto prihvatali i vjerovali i znali da je to sušta istina i po tom pitanju se nisu razilazili jer u osnovi razlaz i hilaf koji bude među ljudima bude uzrokom da se ljudi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 nama i vama da ne obožavamo nikoga drugog do Allaha jednog subhanahu wa ta'ala da samo njemu robujemo alla na'budu illa Allah da ne, nikome nismo predani i pokorni ibadetom do njemu subhanahu wa ta'ala wala nushrika bihi shay'a i da mu nikoga ravnim ne smatramo fa anta tawallaw pa ako se okrenu ne prihvate reci fa qul ushadu svjedočite da smo mi muslimani Zato islam spaja ljude. Čista vjera objedinjuje srca, vje, srca ljudi i čini ih upućenim za razliku od krivog poimanja vjere i dina i iskrivljavanja osnovnih teza u vjerovanju, a to jeste akidet, pitanje poimanja vjere u Allaha subhanahu wa ta'ala, u onaj svijet, pitanje vjerovanja u jednog gospodara subhanahu wa ta'ala, Znači nema drugi božanstvo, božanstava mimo Allah subhana. U tim pitanjima nije bilo nikada razlaza među iskrenim i ispravnim vjernicima. Za razliku od razilaženja koje se javlja među muslimana koje je temeljeno i utemeljeno na fikhu. Na pita, u pitanjima vezanim raz, za razumijevanje određenih propisa u vjeri, taj hilaf hije huval mešru' takvo razilaženje je dozvoljeno i takav način razlaza nije pokuđen u islamu tako se ulema ummet ummeta Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem po mnogim pitanjima nekad razišla po pitanju nečega da li je vađib, da li je sunna ili ne znam znači nešto drugo kad je u pitanju poimanje fik i propis po tim pitanjima u pitanju fehma razumijevanja Allahova govora, razumijevanja prakse poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dolazilo je i među ashabima ridvanullahi ta'ala alejhim, najodabranijim vjernicima i sledbenicima Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, je bio razlaz, ali taj razlaz nije razdvajao njihova srca obzirom da su se ujedinili oko osnova i temelja vjerovanja, tako da u tim pitanjima nisu lutali, nego su imali čista i zdrava ubjeđenja, a onda u razumijevanju Allahova govora, u natjecanju da što budu bliži izvornom poimanju Allaho, Allahove riječi i prakse poslanika sallallahu alaihi ve sellem, sprem stepena i štihada i nivoa znanja, dolazilo i bivao je hilaf među, među um, umetu Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, među muslimanima. Tako su nastali takozvani pravci medahib al-arba'a, pravci koji su temeljeni na ištihadu zdravom od strane odabranih i učenih ljudi koji su izučavali islam i proučavali kroz Allahovu riječ putem Kur'ana Kerima i sunneta poslanika sallallahu alaihi ve sellem a onda na osnovu određenih dokaza razumjeli su i doneli su stav i smatrali nešto tim vađibom ili sunnetom i slično takav hilaf nije pokuđen na osnovu hadisa Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i da čtehede muštehid فأساب فله الأجران فله الأجران وإن أخطأ فله الأجر أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام kada mučtehid istražuje pa pogodi ima dvije nagrade a ako pogriješi ima jednu nagradu ova tema koja upravo pojašnjava mogućnost hilafa, mogućnost razilaženja među muslimanima, ima cilj da nas poduči i odgoji, da ne budemo slijepi kad je u pitanju, kad vidimo nekoga da drugačije se postavlja podređenom pitanju, ako to, taj hilaf, taj razlaz je utemeljen na Allahovoj riječi i na riječi njegova poslanika, ima utemeljenje u mišljenjima učenih ljudi. Onda nećemo jedan drugog zbog takvih razilaženja udaljavati se od njih. Tragat ćemo ako možemo da spojimo stavove, da i u svim tim detaljima fikskog razilaženja nađemo ono što je bliže istini, ali ako neko na određenim zbog određenih dokaza i neki stavova određene uleme prihvata određeno mišljenje, nećemo ga smatrati otpadnikom, nećemo ga mrziti, nićemo se prema njemu ponijeti onako kako ne doliči musliman da se ponese sprem muslimana. Jer Allah nam subhanahu ta'ala naređuje da se ujedinjujemo i kaže Đelešenu u objavi وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Svi se čvrsto držite Allahova užeta i nemojte se cijepati u svim ajetima u kojima Đelle Šenu poziva robove da budu dosljedni, vraća ih da se čvrsto pokoravaju Allahu i poslaniku njegovu. Ja ejuha alladhina amanu, ati'u Allaha wa ati'u Rasul, wa uli l'amri minkum, fa in tanaze'atum fi šej'in farudduhu ila Allahi wa Rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal jevmi l'akhir, dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ovi koji vjerujete, Allahu se pokoravajte i poslaniku njegovu, i sa svojim pretpostavljenim od vas. A kada se s njima u nečemu raziđete, onda se vratite Allahu i poslaniku njegovu. Ako Allaha i onaj svijet vjerujete, to je istinski najbolje. Znači da vidimo mogućnost razlaza. Allah subhanahu wa ta'ala daje nam izlaz i odgovor kad dođe da budemo u oprečnosti sa predvodnicima, sa nekima koji nam znače i predvode u nečemu koji nas predvode u nečemu kad dođemo da se razilazimo u određenim stavovima na nama je da se vratimo praksi poslanika sallallahu alaihi ve sellem da se vratimo Allahove riječi i da na takav način bude nam to osnova koja nas treba sve da objedini za razliku od oni koji nemaju to koji se ne pozivaju u svom životu na Allahovu riječ i na riječ poslanika sallallahu alaihi ve sellem njihov život je zabluda i lutanje I zato muslimani imaju izvor koji ih objedinjuje riječ Allaha subhanahu wa ta'ala i riječ poslanika sallallahu alaihi wa sallam i kako kaže alaihi salatu wa sallam da će uvijek u njegovom ummetu biti skupina oni la tazalu ta'ifatum min ummeti zahirina ala l'haqi la yedurruhu man khalafahum hata yati sa'a da će uvijek biti u ummetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam skupina kojoj neće naškoditi oni koji rade suprotno njima sve dok ne dođe kijametski dan. To su oni koji, su, koji se čvrsto drže Allahove riječi i riječi poslanika sallallahu alaihi ve sellem i svoj život usklade sa objavom ti i takvi u svakom vaktu i u svakom vremenu bit će od upućeni i neće im smetati to što je mnoštvo oni koji lutaju i koji ne prihvataju da svoj život usresrede u skladu sa Allahovom riječi, riječi poslanika sallallahu alaihi ve sellem. يا من شغلته الأهواء بادر للتوبة أسلم يا من شغلته الأهواء بادر للتوبة أسلم واذكر يوما لا تقوى سلم للذي سوى كل الناس من آدم يا مهتم لا تهتم عندي تصريف للهم يا مهتم لا تهتم عندي تصريف للهم يا من أرى Tako da je bila praksa prvih generacija da su se uvijek u svom hilafu i razilaženju vraćali Allahovoj riječi, riječi poslanika sallallahu alaihi ve sellem i sve jedan od min ulema i sunna od učenih ljudi je kada bi došao hadis poslanika sallallahu alaihi ve sellem vjerodostojno svoje, mišlje, svoje mišljenje ostavljao i prihvatao sunnet poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Tako se od imami Malika rahmetullahi alejhi prenosi da je upitan da li kod uzimanja abdesta je treba ispirati kod pranja nogu između prstiju redovno kod znači pranja nogu da budemo od onih koji treba stalno da ispire među prsti kad on je u prvom momentu rekao ne da bi kasnije došla do njega predaja da je to sallallahu alejhi ve sellem praktikovao i onda kada je pitan kasnije onda je odgovorio da je to od sunnata i od prakse Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam Što znači, kad čovjek napravi grešku, a ne zna i nešto radi, nije podučen, ne snosi odgovornost do momenta dok do njega ne dopre istina. A ako čovjek sazna da je nešto bila praksa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam onda obaveza vjernika i vjerni, vjernika i vjernica da se vrate praksi poslanika sallallahu alaihi wa sallam jer to će ih objediniti. I svako razilaženje, ako bude vraćeno riječi Allaha subhane i praksi poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, naći ćemo odgovor. Jer Allahova knjiga je hudan, wa nur, je uputa i svjetlo. I onaj ko se vraća Allahovoj riječi, Allah subhanahu wa ta'ala otvara mu srce da osjeti šta je to pravi put i čvrsto se drži toga i slijedi to. Za razliku od hilafa, od razilaženja koje nije utemeljeno na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, niti na riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem takav hilaf takvo, takav razilaženje hijel medmume huval khilaf il medmum to je razilaženje koje nije dozvoljeno da se čovjek s nekim kosi po nekom mišljenju i svoje mišljenje utemelji na slobodnom svom shvatanju koje nije utemeljeno na riječi Allaha subhana niti na riječi njegova poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa takvi, ti takvi su izabrali put, izabrali put zablude. I kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala za takve, a man mani tahada ilahahu hawa. Zar ti nisi vidio onoga koji je se za božanstvo uzeo svoje mišljenje, svoju strast, svoju pohotu, svoje slobodno poimanje života. Ti i takvi ne vraćaju se knjizi Allaha subhanahu wa ta'ala, niti riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam nego svoje slobodno mišljenje stavljaju iznad riječi Allaha subhana i riječi poslanika sallallahu alaihi ve sellem i na takav način odlaze jasno u zabludu i lutaju sve dok se ne vrate i ne pokaju i uzmu Allahovu riječ za izvor dina i vjere i svoje mišljenja u temelje na Allahovoj riječi i na riječi poslanika sallallahu alaihi ve sellem kao što je bila praksa prvih generacija ashaba ridvanullahi ta'ala alaihim koji su se uvijek po nekom pitanju ako bi se sporili pitali jedan drugog da li ima neko da nam kaže iz prakse poslanika da li je rekao po tom pitanju nešto na takav način ako bi neko citirao hadis hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem bio je uputa i on hadis poslanika alejhi ve sellem je iz, spajao ashabe nisu više polemisali, nisu vodili raspravu ako bi došlo sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem po bilo kom pitanju. i zato u hadisu Muhammed alaihi salatu ve sellama se upravo ističe da skupina koja će biti spašena i koju će Allah subhanahu wa ta'ala sačuvati od vatre na onom svijetu jeste skupina koja se tako ponijela prema knjizi i objavi kako kaže sallallahu alaihi wa sallam ستفترك هذه الأمة على ثلاثة وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هم يا من هم من هي يا رسول الله قال من كان ala misli ma ana alayhi wa ashabi da će se moj ummet pocijepati na 73 skupine sve će ući u vatru osim jedne kad je upitano koja je ta skupina poslaniće rekao je sallallahu alayhi wa sellem da ona je ko bude na čemu je on danas i njegovi ashabi znači ako din i vjeru budu uzeli onako kako je sallallahu alaihi ve sellem dostavio i kako su prvi ashabi prihvatili dosledno slijedili Allahovu riječ nisu se cijepali u dinu jer Đelle še'nu govori za one koji su din cijepali, koji su se u sekte razvojili. Inna alladina farraku dinahum wa kanu šijan, leste minhum fi šijin, innama amruhum ila Allah, thumme yunabbiuhum bima kanu jef'alun. Kada su ostavili Allahovo riječ i kada je nisu izučavali i proučavali i poveli se sa slobodnim svojim svatanjem i poimanjem, Allah subhanahu wa ta'ala u suratul An'am spominje pa kaže innal ladina farraqu dinahum oni koji su pocijepali din i u skupina razne se podijelili leste minhum fi shay'in ti nemaš ništa s njima innama amruhum ila Allah njihova stvar je Allah subhanahu wa ta'ala pa će im jelle še'nuhu obavijestiti onome što su radili tako da musliman i onaj ko slijedi pravi put treba da razluči da razlaz i khilaf znači među, muslimani, među muslimanima a koji je utemeljen na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i proizvod ijtihada i proučavanja učenih ljudi iz riječi Allaha i riječi poslanika sallallahu alaihi ve sellem takav razlaz a to je mesepsko razilaženje ima osnovu i nije pokužen nego naprotiv to je vid ijtihada za koji će čovjek imati nagradu zbog toga što je tragao za uputom da proučava din i traga za znanjem jer u tome jeste smisao svih hadisa koji govore o vrijednosti znanja da se muslimani da je muslimanima naređeno sticanje znanja i da nije isti onaj koji zna i koji ne zna kul hal yastavi alladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun kul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal al mushrikin reci da li su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju reci ovo je moj put pozivam njenom sa znanjem ja i onaj koji me slijedi tako da din je temeljen na čistim, nepobitnim dokazima i onaj ko proučava, izučava te dokaze ima nagradu, pa čak i ako pogriješi nekada u tom ištihadu. Za razliku od hilafa, od razlaza koji nije utemeljen, znači na knjizi, na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, takvo razilaženje se upravo temelji na novotarijemat. Stvarima koje nemaju utemeljenje, nego su proizvod slobodnog stava, slobodnog mišljenja, a to je sallallahu alejhi ve sellem odbacio i rekao u hadisu men ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huva raddun onaj ko nešto u ovoj našoj stvari u dinu unese od sebe to je odbačeno, to nije prihvaćeno nema mjesta zato al ulema nikada nisu dozvoljavali da čovjek svoje mišljenje temelji na bid'atu, na praksi određenih skupina ako to nije utemeljeno i nema dokaz u Allahovoj riječi i riječi poslanika sallam, to su smatrali neispravnim i smatrali su to uvođenjem u zabludu jer upravo novotarije su opasne po din kako kaže alaihi sallatu wasallam šerrel umuri muhdathatuha te novotarije su najopasnije jer na takav način se iskrivljuje din ljudi budu podučeni nečemu što nije ispravno da kao da je to din i vjera i na takav način rade na osnovu džehla na osnovu neznanja godinama i vijekovima ono za što misle da će imati nagradu, a na kraju kad budu došli kod stvoritelja subhanahu wa ta'ala, znači takva djela neće biti vrednovana. Iako taj džehl Allah subhanahu wa ta'ala neće teretiti roba ako nešto čini iz svog neznanja. Ali ono što je bitno, znači da moramo pojmiti da se moramo vraćati izvorima dina i na osnovu toga polemisati i tragati za uputom, a na takav način se javlja onda vrijednost znanja i na takav način se muslimani objedinjuju oko knjige, proučavajući din i vjeru i onda postaju jedan drugom prijatelji, istinski vjernici za razliku od onih koji ne traže znanje, oni koji žele da se svoje mišljenje uzdignu i da svoje slijepo poimanje stvari takav način slijedjenja nekih stvari upravo je taklid, slijepo slijedjenje u kojem mnogi ljudi su danas od umeta Muhammed s.a.v. zapalu tako da gledaju šta radi većina povode se za onim što su njihovi djedovi radili slično, ne gledajući da li je to utemeljeno na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala niti na riječi poslanika s.a.v. i ako nešto nađemo da, nije, da nema utemeljenje čvrsto u Allahovu govoru u riječi poslanika i da ulema to kaže da je zabranjeno, onda je dužnost običnih ljudi da ostave sve te stvari, sve te novotarije koje nisu utemeljene, jer čovjek će biti pitan od onog momenta kada Allah subhanahu wa ta'ala otvori srce da se zna, pa do njega dođe i do kući da određena stvar nije bila praksa poslanika sallallahu alaihi ve sellem, je samo iskreno vraćanje sunnetu poslanika sallallahu alaihi ve sellem i praksi prvih generacija sačuvaće umet, ne tefarruk, od cijepanja, i na takav način Allah subhanahu wa ta'ala će ih pod pomoći protiv neprijatelja i oni koji žele da upravo iskrivljavaju din i da pozivaju ljude u raznorazne ideje i da čovjek na kraju ima vjeru, a kao da je nema. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva zablude, da u našim srcima probudi čisto iskreno vjerovanje, objedini čovječenstvo na slijedjenju Allahova govora i govora njegova poslanika sallallahu alaihi ve sellem i da svate da je to jedini pravi put, a da ne budu od oni koji napadaju ono što djele še'nu dostavlja i naređuje i Allahov zakon omalovažavaju i napadaju njegova poslanika sallallahu alejhi ve sellem misleći da je on izvor zla i nepravde a u stvari kufr i nevjera u Allaha subhanahu wa ta'ala i nevjera u njegova poslanika alihi salatu wasalam biva izvorom svakog fesada i nereda na zemlji i kad god je čovečanstvo napuštalo riječ Allaha subhanahu wa ta'ala i omalovažavalo riječ poslanika njegova i ne bude je slijedilo zapadalo je u Allahovo prokletstvo i Allah subhanahu wa ta'ala je kažnjavao i takav takav narod je nekad u potpunosti uništavan zbog nevjere u Allaha subhanahu wa ta'ala i omalažavanja onoga što je istina. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas objedini na riječi Allah subhanahu wa ta'ala, riječi njegova poslanika sa sallam. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ove riječi budu koristi meni i vama i da budemo od onih koji su pojmili šta znači hilaf i razilaženje i da inša Allah ta'ala ne budemo od onih kad nađemo nekoga da ima drugačije mišljenje, a to mišljenje utemeljeno i ima osnove u praksi poslanika sallallahu alaihi wa sellem da inša Allah ta'ala imamo obzira prema takvima jer nismo istog stepena u poimanju i svatanju propisa dina i vjeretu. واذكر يوما لا تقوى Sponzori serijala Enter Digital, prodavnica mobilnih telefona i kompjuterske opreme. Najšira ponuda i najpovoljnije cijene. Enter Digital, Kujundžiluk 14, Baščaršija, Sarajevo. 061 416 222. Autoškola, svjetlosni znak, obuka za vozače B i C kategorije. Stupsko brdo, Sarajevo. 061 913 555 posebna pogodnost za pokrivene sestre, žena instruktor, autoškola Svjetlosni znak Sarajevo, Vračo DOO preduzeće za proizvodnju promet i usluge Zanatski centar Sebilj Visoko, Emanet DOO Zenica i njihova najnovija knjiga autora Mohameda Jusića Islamistički pokreti Emanet DOO Zenica, studio za medijsku produkciju Sebil DOO Zenica, slastičarna Rimi u ulici Edhema Eke Džumhura 23, široka ponuda kolača, 033 636 581 Slastičarna Rimi i Liđa Sarajevo. Firma Mobitrend sa svojim radnjama u Žepču, Zavidovićima i Maglaju. Široka ponuda, mobilni telefoni, računari, digitalne kamere 061 747 287 ili na web sajtu www.mobi-trend.net ili com 061 747 firma Mobi Trend. Firma Pčelica Medina, braće Šeper, zenica koja se bavi proizvodnjom i prodajom pčelinih proizvoda sa prodajnim mjestima u Sarajevu, Visokom, Zenici i Travniku. Firma Pčelica Medina 061 265 0800 810 Frutela Sokovi, 15 godina bosanski proizvod. Domaće je najbolje Frutela Sokovi. Burekđinica i Čevapđinica Vogošća nudi sve vrste pita i jela sa roštilja. Kućna dostava na području općine Vogošća. 033-432-191. Burekđinica Vogošća. Island Trans, DOO Kiseljak, međunarodni i unutrašnji transport. Island Trans 061 543 Halal mesnica Iman u neposrednoj blizini džamije Kralj Fahd u Sarajevu Mojmilo 061 141 halal mesnica Iman Sarajevo. Izdavačka kuća Esunne i njihove najnovije knjige autora Šehul Islama Ibn Tejmije, veličanstveno pravilo i robovanje, kao i knjige Fetve imama dvaju harema i zašto planjati. Izdavačka kuća Esunne 061 778 Ašćinica Šeher 7 i trgovinska radnja Dan i noć Hrasno Sarajevo 061 138 171. Samostalna zanatska radnja Alvi Donje Moš Moštre vrši usluge vulkaniziranja, balansiranja, pranja, vozila, zamjene ulja i podmazivanja. 061-986-411 Almi Donje Moštre Islamski trgovački centar Hamzibeg nudi širok izbor svih vrsta odjeće i hijjaba na adresi u ulici Hipsi Bjelavca 138 stup Sarajevo 061 153 218 Islamski trgovački centar Hamzibeg, Sarajevo. GSM Kraljevac, sve na jednom mjestu za vaš mobitel. GSM Kraljevac, Visoko, 061-755-225. Kutubahana Innehul Hakvam predstavlja dva dijela autora Suleimena Omera El Eškara knjigu Vjerovanje u Allaha u svjetlu Kur'ana i Sunneta i knjigu Poslanici i objave u svjetlu Kur'ana i Sunneta. Kućna dostava 061 778 131 Kutubahana Innahul Hak Vrtić Nemal u ulici Lukavička cesta 15B Sarajevo 061 922 444 Vrtić Nemal Sarajevo Islamski omladinski časopis SAF. Provjerite zašto se sve više čita. Najtiražnije islamsko glasilo na Balkanu. Islamski omladinski časopis SAF. Soba na Paltalku Islam put do dženeta vam nudi predavanja uživo svaki dan. Takmičenje u učenju Kur'ana i kviz. Svaki dan uživo na Paltalku Soba Islam put do dženeta. Generalni pokrovitelj, donator i sponsor je izdavačka kuća Bookline DOO Sarajevo i njihove najnovije knjige autora Ibn Kajim dijelima El Džauzije, Raudetu Muhibbin, uvođenje zaljubljenih u vrt ljubavi i Uddetu Sabirin, knjiga uputa za strpljive i zahvalne, kao i knjiga imama En Nevevija El zbirka vjerovjesnikovih dova i zikrova. Generalni pokrovitelj, donator i sponsor serijala je izdavačka kuća Bookline DOO Sarajevo. Yeah. Mm -hmm. وللدهر شد على أهلي تمرين مشيط ونبال مصيب Mesđid Tevhid iz Beča vam predstavlja učenje Kur'ana, audio i video zapisi predavanja od naših najpoznatijih predavača koja možete besplatno memorisati u vašu arhivu, savremene fetve, odgovori na vaša pitanja, i mnogo toga što dotiče našu islamsku stvarnost. Sve ovo i još mnogo toga naći ćete na našoj internet stranici 24 sahata dnevno www.umet.at أغرك منها نهار يضيء وليل يجن وشمس تغيب رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي دعائي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي حماك أبغي يا إلهي راجيا وحماك Poštovani slušalci, vi ste i dalje na frekvencijama vašeg radija 105.3 107.2 FM stereo frekvencije radija NABA. Slušate nas i putem interneta, odnosno web sajta www.naba.ba. A večeras u okviru serijala emisija Ispravno vjerovanje u društvu sa vjerskim autoritetom Hafizom Jusufom Barčićem tretiramo i pitanje razilaženja u mezhebima, odnosno razilaženja u islamu s jedne strane i pitanje novotarija, odnosno bidata u islamu s druge strane. Vara. Zaprimili smo određene vaše poruke, odnosno pitanja, poštovani slušalci. Dalje pozivamo sve zainteresirane da nas kontaktiraju putem telefonskih brojeva 061-778-131 i 061-772-093 da pošaljete vaše pitanje u vidu SMS poruka, a mi, inšallah, hotela na vaše pitanja da odgovorimo do kraja našeg večerašnjeg druženja, odnosno večerašnje emisije. E, za kratko ćemo još jednom da čujemo sa samo e, poruku generalnog sponzora serijala Ispravno vjerovanje, a nakon toga odgovaramo i na vaša pitanja. Na vaša pitanja večeras odgovara Hafiz Jusuf Baričić. منك الرضا زأر الأسود فك القلوب Vašoj pažnji preporučujemo posebna izdanja izdavačke kuće Bookline DOO, generalnog sponzora serijala, knjige Reudetu Muhibbin, uvođenje zaljubljenih u vrt ljubavi i Udetu Sabirin, knjiga Uputa za strpljive i zahvalne. U spomenutim knjigama možete naći mnoge odgovore na pitanja koja se nameću u današnjem životu, koje se osobine smatraju poželjnim, a koje mahanom kod žene znakovi ljubavi, vrste duša, opis ljepote Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, šta je bolje strpljivost ili zahvalnost, pohvaljeni i pokuđeni sabur Koje su najteže vrste sabura i još mnoga pitanja i odgovori u najnovim izdanjima generalnog sponzora serijala Bookline DOO iz Sarajeva u knjigama Uvođenje zaljubljenih u vrt ljubavi i u knjizi Uputa za strpljive i zahvalne. فسلاحنا شرع الحميد ولأجله زحف الجنون يا من شغلته الأهواء بادر للتوبة أسلم يا من شغلته الأهواء بادر للتوبة أسلم واذكر في كل الهم يا من أرى Poštovani slušalci, još jednom ponavljamo kontakt telefone za našu večerašnju emisiju u serijalu Ispravno vjerovanje. Gost u studiju je profesor Hafiz Jusuf Baričić koji će odgovarati na vaša pitanja. Poštovani slušalci, večera smo govorili o razilaženjima u mesebima, odnosno pitanju bidata, odnosno novotarija. U pitanju stoji Da li žena, eselamu alaikum, da li žena kada klanja i obuje čarape treba da pokrije i stopala haljinom iako je obuvena? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله ako je znači odjećom prekrivena njeno stopalo nema obaveze znači posebno da, da haljina prekriva ako nije stopalo znači prekrivena čarapom u tom pitanju znači jedan dio leme dozvoljava da žena ako ima dugu haljinu da može da klanja u takvom znači ako je dugačka haljina ali u osnovi ako ima nosi čarapom znači alhamdulillah takav način je rečila problem pokrivanja Jazakumullah hayran wa ahsana ilaykum. U sljedećem pitanju stoji e, može li biti selam alejkum da vas Allah nagradi mi kažemo alejkum selam može li biti mahrem gluhonijema osoba šta kaže kuransko hadijski tekst odnosno da li ima stav uleme po pitanju gluhonim je osobi u pogledu putovanja odnosno mahrema to mora biti samo nuždi ako niko drugi ne, ne može biti na mjestu toga da bude u nuždi Allahu alem Znači Allah te barke ve teala najbolje zna i čuli smo odgovor znači u situaciji nužde da se može, da se može to uzeti u obzir. E, sljedeće pitanje, ako osoba ima alergiju po rukama i ne smije ih kvasiti jer se izrasle ne povećavaju, da li može da uzme tejemu? Salam alejkum vama i svim slušaocima Radija Nabi. Selam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, barakatuh ako je oboljenje, znači osoba se tretira kao sahibi uzor, dok ne bude rješena toga, znači mora koristi moment potjeranja ruku bez vode. Ne, ako će voda proizvesti, znači da opakotine se pojave na, na, na tijelu i slično, to je osoba sahibi uzor, bolesna. Dok se Allah subhanahu wa ta'ala ne izdeći od te bolesti, znači mora da koristi mes. الأهواء بادر للتوبة أسلم يا من شغلته الأهواء بادر للتوبة أسلم واذكر يوما لا تقوى عند الله أن U sljedećem pitanju stoji Assalamu alaikum, kako se brat može iskupiti za zakljetvu? Zakleo se za određenu stvar koju vjerovatno nije ispunio. Šta je kefaret za to? Alejhin suma thalasta ayyam, na njemu je da posti tri dana uzastopno, kao vid kefarata za zakletvu. كل عندي تصريف للهم يا من Poštovani slušalci, još jednom napominjemo kontakt telefoni na koje možete poslati vaša pitanja u vidu SMS poruka su 061 778 i 061 772 U sljedećem pitanju stoji salam alaikum, mi kažemo alaikum salam. Da li žena smije izaći napolje i staviti surmu i prstenove na ruke ili suknju kraću od članaka ako je u čizmama? Znači u zimskom, u zimskom periodu žena znači, koja je da se dotjeri surmom i slično, znači u takvom obliku, ako ne nosi nikab, ne smije se pojavljati javno. Nam, ako je pitanje odjevanja, ako je prekriveno tijelo, ne smije da li pristojnije da žena nosi dugu heljenu, E, Assalamu alaikum, poznato nam je po iz vjerodostojnih predaja da postoji 12 rekata sunnita u toku dana, poslanikovi sunneta kako ovdje stoji. Može li se klanjati više od toga, više od 12 u toku dana? Bismillah, rab, salatu wassalamu, rasulillah, sunnu ravati, spomenuti 12 sunneta su vezani za <clears throat> salavat al-hamsa, za pet vakata, kao što je sabarski namaz, znači kod prije farda klanjamo dva rekata, kod podne dva, dva prije farda, poslije dva i za akšama dva i posle jacije dva. To je tih 12. A imamo sunnete koji može, znači prije ikindije da klanjamo dva ili dva plus dva, i prije jacije dva plus dva, to su kao nepretvrđene sunnete, ali su sunneta poslanika sallallahu alaihi ve sellem koji možemo klanjati. A na filu uopšte možemo klanjati bez ograničenja. Esalamu alaikum, šta znači upotpuniti abdest i šta znači kada se kaže da trebamo upotpuniti ruku i seđdu? Upotpuniti abdest znači sve dijelove oprati da nigdje, znači da čovjek kod uzimanja abdesta bude od onih koji u potpunosti vodi računa da njegov svaki dio tijela bude potpuno oprat. To je potpunost kod abdesta. A kod, kad je u pitanju potpunost rukua i seđde, jeste da se potpuno smirimo kada smo na ruku da naše tijelo potpuno miruje izgovarajući subhana rabbiyal al azim subhana rabbiyal al azim subhana rabbiyal al azim subuhun qudusun rabbul malaikati var ruh i dove koje se sam učio znači da naše tijelo potpuno bude smireno na ruku na sećdi jer to je uslov da bi namaz bio primljen kod stvoritelja smo Džezakum Allah hajr, selamu alaikum, ste govorili o mezhebima, pitanje glasi koji su mezhebi vehabije, odnosno da li je to mezheb i sam termin vehabije ako možete da pojasnite. Da li ste vi vehabije? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah. Zbog ne proučavanja islama, muslimani često znači, otprimaju propagandu koju vode oni kojima je stalo da muslimane zavađaju. Da među muslimanima uh, stvore nekakvu svijest kako postoji nekakva skupina koja ima na nastrano učenje pod imenom Vahabije. I žalosno je to da od krugova koji se nekad pozivaju da su školovani, obrazovani, da su knjigu čitali, da se stavaju u poziciju da govore i pišu knjigu pod imenom Vahabije i slično. A u stvari Vahabije kao pokret nikad nije postojao, niti ima. Samo se radi o tome da je čovjek pod imenom Abdul Vahab, rahmatullahi alihi, od uleme, koji je pozivao dosljednom izvornom učenju, na arabijskom poloostrovu, koji je, nije se povodio za slijepim mišljenjima ove ili one skupine, vraćajući umet Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem na izvore vjere Kur'ana i sunneta, onda neki kad vide čovjeka ovdje ili ondje u Evropi da želi da svoje vjerovanje temelji na riječi Allaha i na riječi njegova poslanika sallallahu alaihi ve sellem biva prozvan vehabijom a vahabije, nikakav pokret nisu, niti je koga osnovao, niti ima inna nahnu muslimun, mi smo muslimani. I to je ono što treba svako da se tim ponosi, a svaka etiketa mimo toga, mu'minun, muslimun, to je ono kako nas Allah subhanahu ta'ala nazvao, koji slijedimo njegovu riječ i vjerujemo, a oni koji cijepaju i žele muslimane da razdvajaju na ovu ili onu skupinu, ja sam ovaj mezib, onaj, onaj mezib, ova, tako al-hizbijat kaže Đerlešenuhu, kullu hizbim bima ladejhim farihun svaka skupina želi da kaže za sebe da, je njenovo ispravno, a drugo nije, to nije osobina muslimana, nego musliman slijedi Allahovo riječ, riječ njegova poslanika i poziva svakoga drugoga koji nije na uputi da prihvati pravi put i bude od onih koji će se sačuvati Allahove kazne i prokledstva i ovoga i onoga svijeta. A teško onome ko na ulemu ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam pogrdnim nazivima se oglasi bilo javno, bilo tajno ti takvi zaslužio Allahovu prokletstvo i kaznu na ovom svijetu prije onoga. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovakvi momenti dođe ovakva da muslimani saznaju i prouče i nauče pa da ih ne gledaju nikada ako vide kod nekoga dosljedno slijedjenje sunneta poslanika sa sallam da se raduju i da oni mole Allah subhanahu wa ta'ala budu takvi a nikako vahabije kao pokret i ta sekta ne postoji samo izmišljena stvar kako bi se muslimani napadlali i kako ne bi bili dosljedni sljedbenici umet Muhammeda sa sallam. Džezakumullah hajren va ahsana i lejkum, ovo je jasna i nedosmisana poruka svima onima koji manipulišu i koji žele pogrednim nazivima da određene pripadnike islamske, e, islama kao, kao vjeri da ih nazivaju i da ih svrstavaju u nekakve, u nekakve torove ili nešto slično. E, nastavak pitanja prijedodnog vezano za pitanje tejemuma, e, i bolesti ruku. Obje ruke su pod izraslinama, ako ih zamotam i počnem uzimati abdest preko zavoja, ne mogu pokvasti lice i ostali dijelove. Mogu li uzeti temu? Znači ovdje već se radi o jednom ozbiljnijem, ozbiljnijem znači medicinskom problemu. A osoba koja ima bolest, znači ko na sebi tjelesnu, sahebi uzdrom se tretira. Znači pere one dijelove koje mogućnosti da opere, ostale potire. Da Ne, nije što ga mora biti. Jazakumullah khairan wa ahsana ilaykum poštovani slušatelji još jednom napominjemo kontakt telefoni e, kontakt telefoni na koje možete poslati vaše pitanje u video SMS poruka su 061 778 131 i 061 772 093 i dalje očekujemo vaše pitanje يا مهتم لا تهتم عندي تصريف قصرت نباه واهجر في الله أناسا عن ذاك أبعد السير في إخلاص بحثا عن من ينفعه فهم الخلق وغيره همل أبدا ما نصحوك همل أبدا ما نصحوك يا مهتم لا تهتم عندي تصريف E, sljedeće pitanje je izvan teme, ali u principu sva, sva pitanja su vezana za večerašnju temu, jer večerašnja tema je izuzetno opširna. Selam o propisu akike, ako možete da objasnite. Znači, sama definicija akike, šta se sve podrazumijeva pod akikom, šta bi trebalo sve ispuniti i koji su rokovi, ako možete malo opširnije za naše slušalce, kako bi se svi okoristili bismillah, salatu wassalam, rasulullah, sunnata poslanika, alaih salatu wassalam, kada djelje še'nuhu podari porod roditeljima, da sedmi dan nakon rođenja djeteta, ili 14. ili 21. od sunnata poslanika sa sallam, da zakolju kurban, kao vid zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala, i da zovnu, zovnu prijatelje i rodbinu, kako bi se Allahu subhanahu wa ta'ala zahvalili na tome što je Đelle Šenu podario roditeljima porod. Molit će Allah subhanahu wa ta'ala da takav porod učine korisni robova koji će biti na pravome putu. Taj dan 7. 14. 21. ako smo u mogućnosti. A ako roditelji nisu tada u mogućnosti, onda bilo kad kasnije za života, kad im Đelle Šenu podari imetak, to je obaveza roditelja sprem djeteta za muško dijete nije zabranjeno ako bi zaklo i dva, a nije obavezno. Može jedan kurban i za muško i za žensko, ali ako bi zaklo dva za muško, to nije bidat, nego je to ima utemeljenje. Tako da je to praksa koja je ostavljena kod mnogih roditelja, kod djeteta, znači zapostavljaju to, a to se zove akika. Hak i pravo djeteta od strane roditelja da vid zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala na porodu, znači zovnu prijatelje, iskrene vjernike i robove da se okupe od te hrane i so, dadnu dio hrane sirotinje i slično, ali uglavnom to je dan okupljanja povodom rođenja djeteta. Jazakumullah khairan ve ahsana ilaykum. Assalamu alaykum. Kada klanjamo, kada smo na sjedinju u namazu, da li treba pomjerati prstom ili držati ispruženog? Znači, na tešehudu u situaciji, kako je to regulisano sunnetom praksom poslanika, imali neka vjerodostojna predaja? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Rasulillah. Pravo prst koji slavi veliča Allaha subhanahu wa ta'ala u sjedećem stavu dok smo na tešehudu, biva ispružen i laganim pokretom kako naše biće osjeća dok učimo etahijatu lillahi wassalavatu wa tajibat pogled bacamo na upravo kaži prst i slavjeći Allaha subhanahu wa ta'ala kao da se obraćamo i molimo stvoritelju subhanahu wa ta'ala i lagan pokret neformalno nego da bude čitavim bićem kao vid skrušenosti i poniznosti u namazu jeste od osunatoj prakse poslanika alaihissalatu sallam Jazakumullah khair i naredno pitanje ćemo svakako da pročitamo. Assalamu alaikum, šta žena mora prije? U vrijeme namaza muž je pozvao, da li se mora odmah odazvati mužu ili obaviti namaz, pa mu onda stati na raspolaganje da vas Allah nagradi. Vrijeme namaza, Allahov hak je iznad svakog haka. U vrijeme namaskog vremena, znači, rob se vraća Allahu subhanahu wa ta'ala izvršava ono što mu Đelešenu naređuje. عندي تصريف للهم اصحب في الدنيا قوما إن قصرت نباه واهجر في الله أناسا عن ذاك أبعدوا جد السير في إخلاص بحثا عمن نعم ينفعه فهم الخلق وغيره همل أبدا ما نصحوا همل أبدا تصريف للهم خذ تقوى الله زادك تبلغ بالحشر مرادك أبدا لا تنس معادك لله وذاك اليوم يا من بالدنيا لاهي دوما عن ذكر الله إني قد جئتك ناهي شغلته الأهواء بادر للتوبة أسلم يا من شغلته الأهواء بادر للتوبة أسلم واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم سلم للذي سواه المصطفى بلغ مقاصدنا بشر وليس كالبشر محمد ياقوتة والناس من حجر pitanju stoji selam, pitanje glasi izostavim da klanjam podne namaz, pošto radim, želim da znam šta trebam prvo da klanjam i kindiju ili farz podne namaz. Koliko je bitan tertiv s jedne strane i ostavljanje namaze izvan namaskog vremena. Allah vas nagradio. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah se da je pitanje proizvod nepoznavanja propisa vezano za vakat, za namaz. Osoba ima mogućnost da spaja namaz kao vremena od kindije, akšama, jacija koja je na putu. Osoba koja nije na putu, njeno je obaveza da klanja u namasko vrijeme i to u prvom namaskom vremenu. Vrijeme ne treba odgađati, nemamo za pravo. Na radnom mjestu moramo se naviknuti da imamo mogućnost da obavimo ono što nam Đelešenu naređuje vjeru i din ne može niko osporavati i u namasko vrijeme 5-10 minuta znači svaki posao može se naći mogućnost a to što neko nije navikao moramo naviknuti sredinu da vjernik u vrijeme namaskog vremena nema ništa preće od namaza jer Allah subhanahu ta'ala naređuje namaz u njegovo vrijeme inna salate kanat alal mu'minine kitaba mavkuta zaiste namaz u određeno vrijeme vaktu isprijeti onima koji odgađaju namaz riječima fa vailu lil musallin alladina hum an salatihim sahun teško se klanjaču koji namaz nemarno uzima a to je jedno od nemarnog uzimanja jeste odgađanje da ga ne klanjamo njegovo prvo vrijeme to molim Allah subhanahu wa ta'ala da u namaz vrijeme bude orijentir koji će nas uvijek vraćati stvoritelju subhanahu wa ta'ala tako da namaz vrijeme ne možemo niko remetiti da nema ništa preče odnosa prema stvoritelju subhana Jazakumullah khairan wa ahsana ilaykum idemo dalje sa našim pitanjima E, eh, Esselamu alaikum, da vas Allah Đulšanu nagradi, maksu selam Hafizu i da nam češće dođe na Radio Naba. Pitanje, šta se uči iz Kur'ana e, u oči petka? Esselamu alaikum. Da li ima, znači, u vjerodostojnim predajama koji se bilježe od Rasula poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, određena poglavlja iz Kur'ana i Kirima, odnosno određene dove koje se uči četvrtkom na veći, odnosno u oči dana petka? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam, rasulillah. Petak je odabrani dan u sedmici koji nosi sa sobom posebne aktivnosti. Savjetujem da pročitamo knjigu koja je prevedena od šeha Sujutija, rahmetullah alaihi, vrednost petka i blagodati petka. Nešto što je posebno vezano jeste salavat noć petka, treba u vrednostnim predama, što više ekseru salavat ala nebina Muhammedina, salatu wassalam, Allahumma salana Muhammed, da provedemo ibadetu, ali nema određenog ibadeta, ibadeta, nema određeni sura koje posebno trebamo učiti, osim surat al-kehf. Sura al-kehf ima utemeljenje da bude učena dan petka prije džume, onima znači koji odlaze i onima koji ostaju kući, tu suru ako učimo, inša Allahu Teala, to nije novotarija. Sve drugo, znači ako bi nešto stabili, stabili za obavezu, što više ibadeta dove na file slobodnog ibadeta, to je ono što je na taj dan, znači da taj dan posebno oživimo ibadeta ibadetom. Da odemo prvim sahatima u mesjid, da iščekujemo hatiba, imama, kad se pojaviti, molit će Allah, prakidajući učenjem Kur'ana na filom. To je on prakse ashaba, ridvanullah, da su petak, jel se to selam je, nagovijestio veliku nagradu onima koji prvi odlaze u prvim sahatima, kao da su dali žrtvu u devi, kao posle u kravi, u ovci, pjetlu i na kraju jaje. Znači imamo pet sahati, taj dio vremena proveden u prvim sehatima prije džume, znači nosi vrijednost. I zato je naša obaveza za tim trenutak u tom danu da doba bude ukabuljena kod Allaha subhanahu ta'ala. Znači trebamo što više provesti, provesti ibadet, ali nema neki poseban određeni ibadet kojim trebamo, znači osim ovo što je spomenuto. Jazakum Allah khairan wa ahsana ilaykum. Da li je dozvoljeno miješanje mezheba, to jest da neke propise drugačije obavljam ako su u skladu sa islamom. Nisam od početka slušao predavanje, pa halalte. Znači, u kojoj situaciji je dozvoljno uzmanje ruhsi iz eh, drugih mezheba? Ja, slijepo slijedjenje jednog mezheba nije praksa znači, odabrani i učeni. Ako znamo nešto da je ispravnije, ako smo čak i odgojeni na jednom mezhebu, u jednoj sredini gdje je jedan mezheb važeći, ako dođemo u poziciju da saznamo i dokućimo i svojim razumom vidimo da drugo mišljenje je jače, onda nećemo biti pristrasni svome mezhebu, nego ćemo prihvatiti mišljenje koje ćemo da je ispravnije. Onda se moramo znati postaviti ispravno i drugom prenijeti kada je u pitanju podučavanja drugom mezhebu. Znači, jel nema u islamu da neko se slijepo povodi za jednim mezhebom i da se ograničava samo na to i da nema pravo da gleda šta je u drugom mezhebu. Naprotiv, naša je obaveza da uzmemo sve sveobuhvatno da, da proučavamo i da na takav način inša Allahu Teala ne, svedemo sve ono što je, mezheb nije nastao kao vid ograničavanja, nego kao vid proučavanja i izučavanja a sve i drugi znači mezhebi su proučavali, tragali za istinom i to treba biti put i pravac svakog onoga koji traga za uputom, a nikako da bude pristrasan svome mezhebu. Jazakumullah khairan wa ahsana ilaykum. Evo slušalac se javlja i kaže da Allahu kabuli ovo večerašnje izlaganje Hafizu i hvala na odgovoru. Veselamu alaykum. U narodnom pitanju stoji e, da li žena gubi abdest ako operi od nečistoći svoje svoje dijete? Ne, ne, ne gubi Everest. Znači nije, nije sporno i nije upitno da vidimo šta smo još, e, kakav je propisni kaba koji ne pokriva oči i u kojim uslovima se treba nositi takav. Vrsta odjevanja, bismillah, alhamdulillah, sve to sve, kod žene kad je pitanje nikab, znači način nošenja, da žena ima nekad mogućnost da dio ima oto slobodnog, da može da žena prati, da pogledom, prati pogled, kretanje, znači nije zabranjeno ali ima razne vrste nikaba, znači ako žena ističe posebno svoje oči, znači da bude zapaženo, to mora biti pokuđeno, znači treba imati nijet da se boje Allaha subhanahu wa ta'ala, da njen pogled upravo bude oboren, jer Allah naređuje vjernicama da njen pogled bude oboren. Zato imamo sad nikaba, alhamdulillah, žena koja nosi nikab, da ima alhamdulillah na jednostavan način da bude njeno lice skriveno i da ne, ne pada, znači kada je u prisustu muškaraca, da bude izolovana od pogleda drugih. E, pitanje nasljednog prava, selam, imamo puno dugova, zadužuje se moj muž u slučaju smrti jednog od nas, ko, kako da vratim taj dug ako nemam imetka poslije e, čovjeka u nasljedstvo niti svog imetka. Znači, jednostavno. Bismillah, alhamdulillah, sve to se, molim Allah subhanahu wa ta'ala, nijesir, ali nevole kum, da Allah subhanahu wa ta'ala lakša vjernicima njihove poteškoće koje je na ovom svijetu. Kad je u pitanju dejn i dug, molim Allah subhanahu wa ta'ala da ne umreš, a ne bude du, de, dug vraćen. Jer Allah subhanahu wa ta'ala istinski robu koji je zadužen, koji istinski vjeruje, da će mu inša Allah izlaz. Jekulu Allahu ta'ala, wa men yetaqil Allah jež Allahu makhrađa, wa jerzuquhu min hajsu la jahtasib. Ko se istinski boji Allah subhanahu wa ta'ala, Allah će mu inša Allah dati izlaz i obskrb gdje, odakle se najmanje nada. Znači Allah subhanahu wa ta'ala je u stanju da otkloni kad dođemo u poziciju da smo u dugu nećemo. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas oslobodi toga i osaborimo Allah subhanahu wa ta'ala ako budemo iskreni inša Allahu ta'ala čak ima uleme koja smatra da rob ko istinski uzeo dug sa vjerom da ga vrati, da mu Allah inša Allah olakša da ga vrati prije smrti. Zato molim Allah subhanahu ta'ala da otičnoj osobi olakša i da inša Allah bude od onih koji će Allah subhanahu olakšati da taj dug, a isto tako oni koji su vlasnici duga. Znači molim Allah subhanahu da se nekad jerhamun ali ashabi dujun, da budu milostivi prema onima kojima su se zadužili, pa da čak i oprosti taj dug, jer na takav način služuju kod Allah subhanahu veliku nagradu i ovoga i onoga svijeta i tako će Allah subhanahu uveći bereket u njihovom imetu koji su dali na usluzi drugome. Jazakumullah khairan wa ahsan ilaykum poštovani slušaoci ostavimo još nekoliko trenutaka sa vama a kontakt telefoni na koje možete usmjeriti vaša pitanja u vidu SMS poruka su 061 778 131 i 061 772 093 na vaše pitanje odgovara Hafiz Jusuf Baričić عندي تصريف للهم تبلغ بالحشر مرادك أبدا لا تنس معاداك لله وذاك اليوم يا من بالدنيا لاهي يوما عن ذكر الله إني قد جئتك ناهي u pitanju u sljedećem stoji Assalamu alaikum, je li od sunneta zikr poslje farza ili poslje završenog namaza? Je li zajednički zikr i učenje dove od sunneta Allahu Resula poslanika Muhammeda alaihi salam? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. <clears throat> Zajednički zikr i dova nije od prakse Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, nego je bid'a, novotarija, nešto što nije bila praksa poslanika sallallahu alaihi wasallam, a zikr je od sunneta nakon farda, ne nakon sklanjanja i sunneta, nakon fard namaza, zajedničkog džemaskog namaza, ili ako pojedinačno žena kući obavlja namaz, čini zikr nakon farda, pojedinačno, ne u horu. I na takav način, znači, nakon obavljenog zikra, poslije ustaje klanja sunne. A spajanje farda i sunneta je novotarija, bid'a, nešto što nije utemeljeno, neispravno i treba naviknuti se i odgojiti naraštaje na ovim prostorima da se naviknu da čine zikr pojedinačno poslije farda jer ovdje imam ustaljenu praksu da ja se zajednički u džematima obavlja zikr i to nakon klanjanja farda i sunneta i zajednička doba, a to nije utem, nema utemeljeni ti dokaz u praksi Muhammeda. Nastavak na prijetodno pitanje, evo vi ste delmično već dali odgovor, ali evo, e, ispoštovat ćemo i to, e, slušalac ili slušateljka pita, e, eselamu alaikum, da li se po mišljenju Hanefija, odnosno Hanefijskog mezheba, i je li to stav Hanefijskog mezheba, zikr čini zajedno i da li se ovakav način prakticira još negdje u islamskom svijetu? Da li to ima utemeljenje na sunetu hadisu i praksi poslanika sallallahu alaihi ve sellem i da li Hanefijski mezheb poziva znači na zajednički zikr ili ne? To je kako kažemo da nešto bit, a onda znači da nije utemeljeno na ana. mezhebsko razilaženje ima dokaz, najčešće, jako nekad, nekad mišljenje koje je pobijeno u jednom mezhebu, ali kada kažemo nešto da je bit, znači da nema utemeljenje. To što je praksa i što je u mnogim zemljama, to nije dokaz. Znači, spomenuta stvar nijema osnova u hanefijskom mezhebu. E, evo, također slušalci e, daju izraze podrške večerašnjem druženju naše večerašnjoj emisiji Mubareć Lešu i evo e, o, za odgovore za odgovore se zahvaljuju našem večerašnjem gostu predavaču mi kažemo da ćemo u perspektivi biti svojvrstan servis koji će poštovani slušalci biti na izmetu vama nastojat da e, damo odgovore na sve vaše probleme sa kojima se susrećete, sve u kontekstu kuransko-hadijskih tekstova, odnosno suneta hadisa i prakse Allahog Resula poslanika, sallallahu alihi veselam. E, u sljedećem e, pitanju što je, assalamu alaikum, da vas Allah te bareke veteala nagradi, gdje Hafiz Jusuf Baričić drži još predavanje i e, ili nešto slično i kad će nam opet doći na Radio Nava. Na Radio Nava, inšallah hotela, za 14 dana počinje komentar jednog posebnog dijela iz oblasti Akajda, čiji će komentar to biti upravo naš večerašnji gost predavač Hafiz Jusuf Varić, a Hafiz Jusuf Barć će sam spomenuti termine svojih predavanja u džamijama u Sarajevu i eventualno ako postoje predavanja na drugim mjestima. Sabak Allah, bismillah, alhamdulillah, sada sam raduje nas da imamo one koji se interesuju za dersove i pod učenje dina i vjere. Naša praksa je da dersove putem mesčida oživimo mesčid ono što mu pripada i da oživimo zdenje praksu sunneta poslanika sa selem kroz tumačenje Allahova gorova praksa njegova poslanika sa selem. Pozivamo svakoga na ovoj regiji Sarajevskog kantona, da svake srede u centru u islamskom nalipašnom polju, između Akšama i Jacije, imamo tumačenje djela Al-Aqidat Tahavija, ispravno ahlusunosko učenje i vjerovanje, tako da u svakom terminu sedmičnom, između Akšama i Jacije sreda, a četvrtak, između Akšama i Jacije, ova noć, imamo u Carevoj džami, tefsir, tako da možete nas pratiti sredom, znači u centru, a četvrtkom u Sarajevoj džamiji. Na području kada ona imamo svoje drsove subotom, džumu, hutbu, mesčid i imamo nedeljom drsove za učenike koji su željni znanja i učenja i halka Kur'ana u tim periodima. I još jedno, znači, sugestija za sve one koji žele srijedom da prisutuju predavanjima između Akšama i Jacije Namaza u džami Kralj Fahd u Sarajevu, obzirom da je prostor impozantan i da može primiti veliki broj, veliki broj slušalaca, e, broj se kreće između 100 i 150 u Halki već sada, svi oni koji su zainteresirani mogu prisutovati ovim predavanjima u džami Kralj Fahd. Još jednom napominjemo svaki srijede u terminu između Akšama i Jacije Namaza namaza. Selam, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas nagradi posebno hafiza i pitanje glasi je li dozvoljeno, dozvoljeno uzgajanje plantaža puževa? Allahu alam, Allahu alam, hada je min sual, la ajibu anhu. Allahu alam, ne, neću reći da je dozvoljeno, ne je dozvoljeno. Mene šubuha, te akad, ne, neću reći na ovo pitanje. Halo da. Ovo ćemo pitanje znači ostaviti za narednu priliku. Hafiz će se sigurno vratiti na e, vjerodostojne izvore, na fikska dijela, vjerovatno ono što je što je relevantno da se konsultuje da li to mugni ili možda neko drugo fiksko dijelo i da se dođe do odgovora možda za 14 dana u emisiji poštovani slušalci da dobijete i ovaj odgovor na već postavljeno pitanje. Ja, ben, Mustafa, يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى تمرين مشرق ونبل Mesđid Tevhid iz Beča vam predstavlja audio, učenje Kur'ana, audio i video zapisi predavanja od naših najpoznatijih predavača koja možete besplatno memorisati u vašu arhivu, savremene fetve, odgovori na vaša pitanja i mnogo toga što dotiče našu islamsku stvarnost, Sve ovo i još mnogo toga naći ćete na našoj internet stranici 24 sahata dnevno www.ume.at أغرك منها نار يضيء وليل يجن وشمس تغيب يا من شغلته الأهواء بادر للتوبة أسلم Poštovani slušalci, iskoristit ćemo priliku da damo odgovore još na nekoliko vaših pitanja, a nakon toga ćemo završiti naše večerašnje druženje i naravno najaviti novu emisiju. Esalamu alaikum, da li je ispravno poslije svakog namaza proučiti tri puta Ajtul Kursiju i Kulhu Wallahu, Nas i Felek? Da vas Allah nagradi. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله أساسا نديو الذكرى نقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر وشيما آية الكرسي يدم بوت فلك الإخلاص فلك والناس بو يدم بوت أسم سبس كوغ يخشم سكوغ نمازا قد سبس كوغ يخشم سكوغ نمازا وشيما بطري بوتا إخلاص فلق الناس تا تري سورة زدنا من الأبيابي نتي وشيما قد سبس كوغ نمازا farda posle zikra, učimo tri puta i kod sebaskog. A je kursi po jednom uvijek. E, Džezakumullah hajren. E, salamu alaikum, da li je veći sevap da se nakon klanjanja farza, jacije, namaza, ode kući i klanjaju sunneti i vitr da vas Allah Đalšanuhu nagradi selam baručija. Bismillahirrahmanirrahim salatu wassalam, rasulillah. Sunne nakon zikra jacijskog farda nekad klanjam u mesići da uđe, a nekad klanjam u kući. Znači da bude praksa kao što je praksa poslanika, ali sjetu se nam. Kada je pitanje vitr namaz, onda ostavljamo kućama. Ako nećemo ustati zadnji dio noći klanjati, onda ćemo pred spavanje klanjati vitr, a nećemo ga klanjati u mesići da uđe. Džezakumullah hajren, ve ahsene i lejkum, poštovani slušalci, večeras u okviru serijala Ispravno vjerovanje dobili smo i niz odgovora na vaša postavljena pitanja. Nadamo se da ćemo, e, da ćemo znači, ovim pitanjem i završiti koji glasi selam, kada je zabranjeno klanjati, to jeste u kojim vremenu u toku dana, kada je vaktu nehi? Zabrana slobodne nafile je nakon al asr kindijskog namaza i nakon sabahskog namaza, znači na badal asr, dok sunce ne pređe, nemamo slobodnu na filu da klanjamo, ako nema sebe, isto tako posle farda sabahskoga, nemamo znači na filu slobodno da klanjamo. I u vremenu kad sunce izlazi tačno u tom periodu, kad je tačno na zenitu i kad zalazi, u tim periodu trebamo izbaći, izbjeći namaz. Jazakumullah khairan wa ahsana ilaikum. Poštovani slušalci, bilo je to još jedno druženje u otvorenom programu radija Naba u serijalu Ispravno vjerovanje sa uvaženim vjerskim autoritetom Hafizom Jusufom Barićićem da ga Allah Tebarik Veteala nagradi najboljom nagradom i iz njegovih predavanja izdvajamo svakako još jednom napomena da u džamii kralj Fahdu u Sarajevu možete prisustvovati Hafizovim predavanjima svaki srijedi u terminu između Akšama i Jacije namaza. Također džemat džamije Kralj Fahd organizuje ciklus predavanja iz tefsira po knjizi imama Kurtubija El Džamijul Ahkam il Kur'an kao i iz hadisa po knjizi Džamil Ulum Valhikam od Ibn Ređeba El Hambelija Allah mu se smilovao, a predavači su Hafiz Dževad Efendija Šošić iz tefsira i Muderis Nezim Efendija Halilović iz hadisa. Ne zaboravite, svakog četvrtka poslije Akšam namaza džamija Kralj Fahd kao i svake sri srijede između Akšama i Jacije Hafiz Jusuf Baričić u džamiji Kralj Fahd. Toliko. Subhanak Allahumme ve bihamdike jašhedu an la ilaha illa ente estakfiruke ve tubu ilike. Još jednom se zahvaljujemo našem večerašnjem gostu na učešću u emisiji da ga Allah te barek vetala nagradi najboljom nagradom, podarimo svaki hajr i svako dobro. Veselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. جزاكم الله خير اسال الله تعالى يوفقنا للجميع على الخير molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sve uputi na pravi put